cerita. Cerita ini kisah nyata dari Busri Rias Manten, Desa meturi Kecamatan Margomulyo dengan judul Ditanggap Demit. Aku Busri Rias Manten, teko desa Meduri Kecamatan Margomulyo. Kedadian kuwi tak alami kira-kira tahun 80-an, critane mengkene. kaya biasane aku ringkes ringkes toto-toto sandangan kang guriasan manten. Ora pati suwe ana wong totok-totok lawang. Kula nuwun, krungu ana tamu agi-agi aku buka lawang. Monggo, monggo pinarak monggo. Halene Bu Sri, enten pari gawe napa nggih, Pak? Anu. Benjing kemis saing niki enten napa napa mboten nek wonten dipun suwun rias manten teng daleme pakno. Oh nggih saged. Desa pundi nggih Pak? Desa Sumberjo. Oh nggih Pak, pun mboten usah kuwatir. Yen ngoten kula nyuwun pamit ju nggih. Ora suwe pecalang utawa wong kang golek norias iku anggone jejagongan.

Warso Dino kemis paing Wis nyandak agi-agi aku nyiapno sekabeng keperluan kangguryas manten Lagi ayara budal pecalang sing bien teko neng omah jebule wis teko meneh huh? Mboten kesupen to? Acarane jam sedoso lho, Bu. Oh, inje, Pak. Pun mboten usah kuwatir. Acarane jam sedoso to, nggih? Pun kula riyen, Wong sing numpak sepeda ontel kuwi langsung pamit ngidul parane. Kutuk-kutuk aku budal di terno langgananku biasa. Teko watu jago ngidul ngetan saidik mergo nganggu sepeda untel dalane elek aku medun soko boncengan. Meh kira-kira sak jaman aku mubeng-mubeng golek umae pakno ora ketemu-ketemu saben wong tak takoni jare ora ening sing jenenge pakno ning desa Sumberjo kuwi apa meneh sing duwe gawe mantu bingung aku ora dinyono pecalang teko etan lha pripun bu pun dirantos iwit mang lho takoni pecalang karo wala Pak, ngapunten sanget. Ah niki wau kula nggih madosi mriku mriki daleme Pakno kula mboten semarep ya, Pak. Ngapunten nggih. Nggih sampun monggo kula terke yen ngaten. Ngerti neng sing wis ngeterke aku ojekanku tak kon muleh. Gawanku digawa pecalang, aku mlaku ing burine. Kira-kira rong kiloan teko kaduan wis keprungu suarane gong ngungung rame. bakul-bakul kating sliwer. Wong-wong akeh sing padha teko Aku ra ngira jebul wis arep teka omahe Pakno sing mantu. Rame banget apa meneh kuwi ketoke nanggap ketoprak saka kentong cepu. Omahe gedhe banget, dayoe umpel-umpelan. Ning jroning batinku duweni pitakonan. Eh, kok aneh yo. Mantu gedhen kaya ngene lho, jek nanggap ketoprak Lah wong sak sumber jo kok gak enek sing ngeroh. Aneh banget. pikiranku tak nolan bujune wis nyalami aku monggo bu mantene dateng jero sentong kolo tanpa babi bu aku langsung mlebu sentong ing jero sentong wis kebak ambu wangi wangine ning siji karo wangine kembang melati manten sakloron wis ana ing kono sing lanang tak takoni jarine omahe kediri Lah, mulai wiwit iki, kedadian-kedadian sing ora iso tak nalar tuwiba ing awakku. Kabupaten Sakloron Katon Ayu Sulistyo ing wan bagus gagah pitekso. Aku bingung gone maisi manten wadon. Wedak apa wae tak pupurakin ning kok yo, isek katon pucet pasuryane. Aku ngumun saben tak demek awake kok ora eneng rasa angete blas adem ora kaya lumprahe menungso ning kabeh kuwi mung tak batin tok. Wis rampung anggun kurias, wayai manten kudu ditemokake. Ubo rampene temu kudu tak siapke, salah si jine aku kudu njaluk beras kuning. Hagi-hagi aku melebu pawon. Lah, pas melebu pawon kaget kura karuan Jantungku koyo pedot-pedoto. Ambekanku sesek awakku sumpioh. sing bakul jangan sing ning dhuwur babi kaya wis nate tak kenal jenenge Mbah Mur nanging Mbah Mur kuwi wis mati mendemangan jamur saiki kurang luweh wis patang puluh dinani durung barenggon rasa kagetku aku melengak kulon tambah lemes rasane awakku gel-gelan, balungku gemeter. Lah piye jebul sing bakul wedang kuwi bojone Mbah Mur? Ya wis mati, malah matine pas mikul rencek tiba ketekekan taline capil. Ulu jitok kunjre bobok weruh kedadian kuwi. Ujug-ujug aku dikagetno swara teko pinggirku. Mbah Mur, tempe nentek Mbah Mur. Iki piye? Mbah Mur meneng wae. terus aku ngandani wong sing takon kuwi. Nah badhe tumbas tempe Bu enten teng tanggi kula mriku teng ngene dusun Meduri nggih. Aku banjur njaluk beras kuning. Manten wis tak temokake. Aku arep mulih ning karo Pakno disuwun nginep mirsane ketoprak. Aku manut wae. pancen adem nyenyet rasane kaya teko balung sungsum ramene swasana kuwi jebul ora ngurangi tintrim lan nyenyete wengi swara asu baung nyaut-nyaut keprungu teko kaduan wengi kang aneh aneh <laughs> Ooh. sepuluh wengi ketoprak cakut wong sing delok jan rakaprah nanging kap beh kuya gawe wujito kun jemborok terus apa meneh yen tak sawang sing teko tamune Pak No kabeh kuwi katon pucet kok eneng sing sikile pedot tangane tugel sirai diperban wis renreno parupane tamune pakno opo meneh sing delok ketoprak jan gegirisi banget senajan katon podo nguyulan podo senengne nganeh nganehi wong wong kabeh kuyen nyawang aku koyo koyo melas rampung. Aku banjur pamit mulih. Banjur Pak Nomene sangu pitung ewu repes karo pitik babon. Monggo bu, pangapun teni lan matur nuwun sanget ning mengke menawi mantuk pun pelengaan jih dalane awon. Oh jih pak, matur sembah nuwun sanget nggih menika kula tampi pun jenengan pun kapok pokoknya kula matur nuwun lan kula nyon pamit nggih pak pareng dumye. Aku banjur lumaku ning apa kang dikandhakke Pak Nota ugemi nganti tekan omah sesuke aku akeh wong takut wong ning ora wong ngendi yen tak kandhani ning omahe pakno Sumberjo ya kuwi ketoprakan ning wong sak pasar kaget krungu ciltaku mergo wong Sumberjo ora ana sing nanggap ketoprak apa menah mantu napa jenengan niku bakdo ditanggap demi sendang Sumberjo to en to sing nanggap aku kuwi dudu demit apa meneh butun yo melu ngrasake yo iku dipeseni tempe wong sinomane pakno yo njaluk tempe aku kok bengi-bengi yo mokal nek kuwi demit ditanggap demit piye to bu wong kuwi tenanan kok sing duwe gawe kuwi jenenge pakno omahe sumberjo kono lho walah nanggap ketoprak saka ngene kentong kono lho kentong cepu kono lho wah pokoke ngedap-ngedap iso nek gawe jos tenan pokoke dayo iki ya, halah bati bodi pokoknya Kang Nondik iki bati tenan pokoknya aku karo butun selingukan opo ya bener aku ditanggap demit tapi lho Bu ya iki ya ora rasan-rasan lho ya iki ora ya nduk aneh iki ora nduk gawok jane lah aku pas neng pawon lho Bu lah piye to ya krasa lesu aku budal nih pawone Pak Kangno kae lah kok sing bakule jangan kuwi lho aduh tapi iya lah Mbah Mur ki padahal ya wis mati lho, Bu. Ha Mbah Mur madamur. Lah aku ki bar mangan ki rondok sereten aku golek wedang ning guri. Aku ya jumbul meneh to, Bu. Bu. Lah bakul wedang ki lho sing racik-racik wedang kae bojone Mbah Mur. Lah bojone Mbah Mur kae kalah ya wis mati to, Bu. Halah wis gemeter rasane awakku. Ya bingung campur wedi. sedino rong dino seminggu sakulan setahun kedadian kuwi selumaku pitik babon sing diupahke aku wis manak pirang-pirang ndadekke panguripanku sing biyen melarat saiki dadi wong kang sugih mbak tun bakul tempe sing ditukoni tempe wong wong demit kuwi ya saiki tambah sugih semene cerita nyata saka aku busri rias manten ing desa meduri margo Wijaya Jonegoro bersama tim Cimat. Hey!